بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد لوجه ikiwa ni tarehe mbili mwezi mwaka wa 1442 katika silsila ya durus na al anbiya leo biidhnillahi taala tukiwa bado tuko katika utangulizi mada ambayo tutaitanguliza leo لماذا كان الانبياء بشرا kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala ametumiliza mitume katika wanadamu kwa nini hakutumiliza malaika ili ni swali ambalo kila umma ulikuwa ukifanya i'tirad dhidi ya mitume ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewatumia kwa nini hakutumwa malaika ametumwa mwanadamu kama sisi kwa kuwa malengo ya kutumilizwa mitume wa Allah alayhi msalatu wassalam ni kuwa wao wawe ni wafikishaji ujumbe baina ya Allah subhanahu wa ta'ala na waja wake wafikishe maamrisho watu wayatekeleze na kadhalika wafikishe makatazo watu wajiepushe nayo na kuwaongoza viumbe wa Allah katika kile anachokipenda Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika kuwaonya na kile ambacho akichukia Mola wao Allah subhanahu wa ta'ala kadhalika yakunu qudwa na ili wewe ni mfano mzuri wa kuigwa lilbashar kwa wanadamu wenzao katika tabia zao katika yale wanaoyafanya kwa kuwa ilikuwa hakuna budi isipokuwa ni lazima atumilizwe yule atakayefikisha ujumbe huu na wawe wataweza wanadamu kutangamana naye kumuuliza kumsikiliza anapozungumza wawe wamwelewa lidhalika بعث الله تبارك وتعالى الرسل من البشر sababu hiyo Allah subhanahu wa ta'ala akatumiliza mitume katika wanadamu liuballighu awamir Allah ili wafikishe amri za Allah subhanahu wa ta'ala ويدعو الناس إلى سعادة الدنيا والآخرة wawalinganie watu katika saada na kufaulu hapa duniani na kesho akhira waishi maisha mazuri sasa upande wa pili لو كان الرسل من الملائكه لو kwa mfano ingelikuwa mitume ni katika malaika wa Allah لما استطاع البشر أن يأخذوا عنهم au yajtamiu bihim wanadamu wasingeweza kupokea kutoka kwake ilmu au kutangamana na wao malaika na wangepata hoja ya kutowafuata mitume hawa kwa kusema haula alladhina ba'athahum Allahu ilaina وأمرنا باتباعهم ليسوا من جنسنا هوا أنبو الله متتمرزي أسيسي نكتوامريشة وفوات سي كتك جنسي أيتو سيسي نوانا دام وأوني ملائكة ليسوا بشرا إنما هم ملائكة وطبيعتنا تختلف من طبيعتهم umbile ليتو la tofautiana na umbile lao atuambia sisi tuswali yeye waweza kuswali kwa sababu yeye ana nguvu ana hivi ana vile atuamrisha sisi kufunga kwa sababu yeye waweza mwanzo hali wala hanwi hoja zingelikuwa nyingi kama hizo watasema kuwa hawa ni viumbe watukufu hawafanyi madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala kweli amewasifu malaika wake kusema la ya'suna Allah ma amarahum ويفعلون ما يؤمرون هو معاصي الله كويل أمر يدو أمرش نوفاني كما نبو أمرش الله سبحانه وتعالى وأنهم دائما في عبادة لا ينقطعون عنها أبدا الملائكة كويلي دائما وقوك عبادة هاوى بمزيكي كبيسة هاكونا كتو كتو كبمزيكا عبادة كملائكة الله سبحانه وتعالى يسمى يسبحون الليل والنهار لا يفترون ومصبح الله سيكون مشانا هو تشوكي ملائكة هو جوي كي جيتو كتشوكا كتك إبادة هو تشوكي ولا كتك جمع هوا كومبو كتشوكا وإذا كفانيا كيري أمباتو الله سبحانه وتعالى أمي وامريشا بلا كتشوكا na hapa tena ile hoja yao ni kweli almalaika la yakulun wala yashrabun walaysa fihim shahwa hawali hawani hawana shahwa لأنهم عباد مكرمون الله أميوم لفيهم بواك وتكوف na kama tulivyotaja wangetumilizwa malaika kuwa ndio mitume wanadamu wasingeweza kutangamana na wao kivipi injaahum bisuratin malakiyya kwa mfano malaika akaja katika sura yake vile alivyomuumba Allah kama malaika fazi'u wa su'iqu wallahi ile hofu utakayokuwa nayo hujawahi kutasawara bali mtu aweza kuzirai kwa kumwona tu malaika kiumbe ambacho hajawahi maisha yake kukiona wala wallau aladbar wangeligeuka wakakimbia watu sikuwa yule ni mwanadamu pengine waweza kum, kumwelekea wakamtusi wakamwita sahir wakamwita majnun hem malaika akaweka kiti vya kakaa ukubwa wake uko baina ya mbingu na ardhi amekaa hivi mtaswali ama hamswali kuna mtu atoswali hapo mtafunga ama hamfungi hana haja ya kukwambia jamani mwambiwa fanyeni na mtafanya na hakuna mtu hata kama ana swali atauliza ushawahi kutasawar kitu kama hiyo malaika alivyomuumba Allah subhanahu wa ta'ala mtatangamana naye vipi nyinyi hamwezi bali kila mkimuona lile umbile Allah alilomuumba nalo mtakimbia hamwezi kubaki pale sababu hajazoea binadamu kuona kiumbe kikubwa namna ile pengine labda ufanye utafiti usome nusus zilizothubutu kutoka kwa mtume sallam akieleza malaika na ukubwa wa umbile ambalo Allah amewaumba na ule ukubwa wao huwezi kutasawar kuwa waweza kusimama mbele ya kiumbe kama yule na tuna mfano mzuri ambao karibuni tumeusoma mtume sallallahu alaihi wasallam jana tulisoma katika yale masiku alipokuwa ghar hira akasikia sauti yamwita jina lake ya Muhammad kaangalia kulia haoni mtu kushoto mbele nyuma kaitwa tena akiangalia muona nani Jibril amekaa kwenye kiti baina ya mbingu na ardhi ukubwa wake amwita mtume sallallahu alaihi wasallam kipi kilichompata mtume sallallahu na yeye ni mtume wa Allah alaihi salatu wasallam akimbia nyumbani asema dathiruni dathiruni tungelikuwa na wagonjwa wangapi lau kama angelituma ndio ujue rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake akawatumilia mitume kutokamana na wao binadamu kama wao وقد ذكر القرآن الكريم هذا المعنى في معرض الرد على المشركين maana kama haya Allah ameyataja katika kitabu chake katika kuwarudi washirikina حين طلبوا أن يكون النبي المرسل من الملائكة walipotaka awe nabii anayetumilizwa awe ni katika malaika Allah subhanahu wa ta'ala sema waqalu لولا unzila alayhi malak na wao husema mbona hakuteremshiwa malaika laula bimaana halla litahdhid mbona kama kweli hakuteremshwa malaika kuwa mtume Allah subhanahu wa ta'ala sema walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun na lau kama tungeliteremsha malaika basi bila shaka amri ingelikuwa ishahukumiwa na kupitishwa bimaana wasipoamini watafanya nini wataangamizwa hapo hapo kisha hawatabakishwa na kupewa muhula walau jaalnahu malakan lajaalnahu rajulan na kama tungelimfanya malaika kuwa ndiye mtume bila shaka tungelimfanya kama binadamu bimaana angekuja katika sura ya binadamu sababu mshaelewa akija katika sura yake kuna mtu atabaki pale hakubaki mtu <laughs> mwaitwa bwana antumilizwa mtume kwa nani malaika jamaa wakifika pale una kitu kimesimama hivi ah hakubaki mtu watu watafumkana sasa sawa aje katika sura nani sura yenu nyinyi binadamu kama vile alivyokuwa Jibril akija kwa Mtume sallam wakati mwingine katika sura ya kibinadamu taib atakuja katika sura ya binadamu azungumza na nyinyi Allah subhanahu wa ta'ala sema laja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun na tungeliwatilia matatizo hapo mngetatizika kwa nini mbona malaika tena na sura ya binadamu yale mlokuwa mkiyakimbia huku mtayapata tena mtatatizika ومعنى الآية الكريمة معنى هي آية تكوفو لو جعلنا النبي ملكا كما اقترحوا لجعلناه في صورة رجل من البشر لو كم tungelijaalia nabii kuwa malaika kama vile walivyotaka wao basi tungelimfanya katika sura ya mwanamume katika wanadamu liumakina ijtimaahum bihi wa akhdhim anhu ili iwezekane kule wao kutangamana na ye na kuchukua ilmu kutoka kwake na ule uongofu waliokuja nao wa idhin yaltabisu alaihim lamr na hapa ndiyo jambo litawachanganya watakuwa na matatizo kivipi hal huwa malakun am bashar swali litakuja huyu mbona amfanana na sisi ni malaika huyu ama ni, ni mtu kama sisi fayashukuna fi amrihi kwa hivyo watakuwa na shaka juu ya jambo lake wayauduna ila siratihim alula kisha watarejea katika ile sira yao ya mwanzo fi talabihim an yakuna an-nabiyyu min al-malaika katika kutaka tena awe nabii ni katika malaika si huyu hapa a huyu malaika wa kufanana na sisi atumtaki sababu amekaa kama sisi na Allah subhanahu wa ta'ala hikma kama hii ya kutumiliza mitume katika wanadamu na sio malaika ameitaja katika kitabu chake qala wama manaa an-nasa an yu'minu idh ja'ahumul huda na ni kipi kilichowazuia watu kuamini ulipowajilia uongofu illa an qalu ab'atha Allahu basharan rasula isipokuwa walisema je hivi Allah hutumiliza katika wanadamu pia mitume kuna mtume kweli katika wanadamu maana wamkataa huyu mtume wao alayhi salatu wasalam eti kwa sababu ni katika binadamu Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia mtume wake awajibu kwa kusema qul law kana fil ardi malaikatun yamshuna mutma'innin law kama katika hii ardhi wangelikuwa malaika watembea kwa utulivu wao yani wao ndio wanaoishi hapa lanazzalna alayhim minas samai malaka rasula tungeliwateremshia kutoka mbinguni malaika kuwa mtume nyinyi wanadamu mwamtakia nini malaika kuwa mtume na hizi ndio i'tirafat ambazo walizifanya washirikina alipotumilizwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaifa yakunu min albashar wa huwa yad'i an vipi huyu ni katika wanadamu na yeye adai kuwa ni mtume wa Allah qalu إنه بشر مثلهم يأكل ويشرب وينام ويمشي في الأسواق تونا سيسي نبنا دامو كما سيسي يوالا يوانو أتنبيا ما سكوني تمونا تو مومتو ذيبي أدائي كويني متومي والله واتخذوا ذلك ذريعة لتكذيبه والطعن في رسالته وكتشكوا هين ديونجيا كتكا كم كذبيشا متومي صلى الله عليه وسلم نكويتي طعن risala alikuja nayo wakataka awe pamoja na yeye malaika aqal shay kama yeye si malaika basi aje malaika aseme kuwa huyu ni mtume kuweni na yeye mfuateni msikilizeni aje pamoja na yeye malaika tena wakataka na mambo mengine awe na ufalme awe na jaha awe na mali nyingi awe na mabustani awe na kadha katika dunia lakini maskini bwana alikuwa yatima tu juzi tulimuona hapa akiwa mdogo yatima leo aje kutuambia ni mtume wa Allah kwa hivyo wakakanusha risala ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam badala yake wakasema sahirun majunun kahin kila aina ya majina mabaya wakampa Allah subhanahu wa ta'ala aeleza hayo katika suratul furqan asema وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا سمع آه mtume wa aina gani huyu mtume gani huyu ana nini yuala chakula atembea masokoni tukienda sokoni kununua vitu na sisi na yeye pia tumuona pale pale anunulia watu wake wa nyumbani vitu vyao vya sokoni atembea tu masokoni yafanya biashara pia yeye kama sisi mbona hateremshi pamoja na yeye malaika akawa muonyaji pamoja na yeye au yulqa ilayhi kanzun au akateremshiwa kanza akawa na dhahabu na fidda na nini utajiri wa kidunia au takunu lahu jannatun yaakulu minha au akawa na bustani akawa iwala katika matunda yake tuone hivi waqala وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا مظالم وشركين hamfuati isipokuwa ni mtu ambaye ni amerogwa hajielewi Allah asema undhur kaifa darabu laka al-amthal fadhallu fala yastati'una sabila tizama namna walivyokupigia mifano mbalimbali wakapotea wakawa hawawezi tena kuifuata njia sawa kisha Allah akasema tabarakalladhi إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصور الله angetaka angekujalia ukawa na mabustani yapita chini yake mito na mimea aina mbalimbali akakujalia ukawa na kasri kubwa ukawa waishi katika hii dunia lakini si chochote hicho bal kadhabu bisaa wa a'tadna liman kadhaba bisaati sa'ira na hivi ndivyo ilivyo kwa mitume wote waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa i'tiradhi ya watu wao ni kuwa kwa nini hakutumilizwa malaika ametumilizwa mwanadamu inadi hii Allah subhanahu wa ta'ala ameitaja katika kitabu chake alipozungumzia mitume mbalimbali qala ta'ala walaqad arsalna nuhan ila qaumihi فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون نوح عليه الصلاة والسلام الله aeleza kuwa alimtumiliza Nuh kwa jamaa zake akawalingania katika tauhid akawaelekeza umwabudu Allah wasiabudu chochote kingine فقال الملأ الذين كفروا من قومه اسكليزا جواب وللمبا wale mabonyenye كتك jamaa zake الحمد لله فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم هنا اعتراض ياو hakuwa huyu اسبقوني ni mwanadamu kama nyinyi yuridu an yatafaddala alaikum anachokitaka ni kuwa awe mbora ataka kujiboresha juu yenu awe yeye ndiyo mbora kuliko nyinyi nyinyi mumfuate yeye walau shaa Allahu la anzala malaika na lau kama Allah angelitaka bimaana kutumiliza mtume mwonyaji angeteremsha malaika ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل رجل به جنة هكو هو يسبقون مت من دوازيم أنا جيني كتواني أنا وزيم فتربصوا به حتى حين هي اللي جواب لا نوح عاد أكتمريز وهود وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون هو سمت كما نيني يوالا كلم نتشكولا نأنيو كلم نتشكونيو ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون نمكمتي كيوم بكما نيني بنادام متبت خسارين أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إيه، بعدا بعدا موانغو يو أيو مامبو أنا أتوهيدي أيزكوا وكم كتا هو جنين بنادام كما فرعون أكتم موسى نهارون الله سبحانه وتعالى سيما ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فني كبري نوات ولكونا كبري كلكويدي فقالوا وكسيما أنؤمن لبشرين مثلنا تؤمني بنا دم وويل كما سيسي وقومهما لنا عابدون وكتي وتواوني وتوم وكتو سيسي بنو إسرائيل والكون وتمك فرعون فكذبوهما فكانوا من المهلكين كلا وليشو كتاجة نسباب يكم كذبش موسى نهارون نكوا هاوا نكما سيسي ونادام ما قريش وكتمني زيومت محمد صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى سيم وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا wakikuona wewe hawakuchukulini chochote isipokuwa ni kitu cha kufanyiwa mzaha tu ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula huyu ndiyo Allah amemtumiliza kuwa mtume ndio huyu na watu wa batil wana madharau kweli na kibri hivi ndivyo walivyo mpaka leo basi huyu kuna wengine akimwona mtu kabila fulani na yeye ni kabila fulani amesoma dini ya Allah iwasomesha lingania watu katika dawa kuja akasema ah, basi yasome dini huyu huyu wengine mpaka wakafikia kusema mahamali kule kwetu kumombasa wanawavioni na yeye mwenyewe mzuka sasa sijui hamali vipi kwa madharaa wanawazungumza na makureshi sema ah, hadha hadha alladhi ba'atha Allahu rasula hivi kumkosekana mtu tumilizwe wewe kuwa mtume kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna alaiha, eti wajisifu wana subra wao kidogo tu alikaribia kutupoteza sisi kuacha miungu yetu tunayoabudu. lau kama si subra tuliokuwa nayo tungemfuata yani wajifanya wana subra katika kufuata nini shirki wanaoifuata Allah subhanahu wa ta'ala asema وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا siku hiyo watakapoiona adhabu watajua nani aliyepotea njia nani mpotofu innahu mawqifun wahid la yakadu yataghayyar huu ni msimamo mmoja kwa umma wote takriban haubadiliki mawqifun amlahu alayhim alinad والاستكبار موقف ambayo sababu yake ni kibri walichokuwa nacho ni kana kwamba wajifanya hawaoni hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala في أن يكون النبي المرسل إلى الخلق من البشر لا من الملائكة حكمة يا الله كتمليز متومة كتك ونادام ولا كتك ملائكة na Allah subhanahu wa ta'ala amesema kweli وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم كم يتم ووتي لي وتمليز الله ولكواني ونأومي كتك ونادام الله أو أوترمشي وحي فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأولزيني ولي ولي نيليم نوجوزي وهاي وكي وهمجوزي nyinyi makoresh mungeenda mkawauliza mayahudi mkawauliza manasara kwani hao mitume huko nyuma waliotumilizwa walikuwaje bali walifikia kusema ma anzalallahu ala basharin min shay Allah hajawahi kuteremsha chochote kwa wanadamu قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى الله كauliza ni nani aliyeteremsha kitabu alichokuja nacho Musa kama si Allah subhanahu wa ta'ala kwa hivyo hikma ya Allah subhanahu wa ta'ala kutumiliza mitume katika watu ni ili iwe sahali kwa watu katika kutangamana na mtume kama yule anapowalingania mtu anayemjua katika wao na lau kama angelitumiliza malaika ingelikuwa ni balaa ni balaa kwa wanadamu kwa usawa ni kuwa wahisi rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala juu yao kwa kutumilizwa hao mitume katika wanadamu na anayekanusha atakanusha hata angetumwa malaika kama alivyotaja Allah akaja katika sura ya binadamu pia wangemkataa wasingemkubali haki ni ile ile hakuna kitu ambacho atakizungumza tofauti yule malaika na kile alichokizungumza yule mtume katika wanadamu wote watawaambia nyinyi mwabudu nani Allah subhanahu wa ta'ala peke yake msimshirikishe na chochote sasa wewe ni ufuate ule ujumbe uliokuja kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hili ni jambo muhimu sana lifahamike na hapa ndipo utapata upotofu wa wale wanaosema kuwa mtume wa sallam si katika wanadamu wako wale wanaosema kuwa mtume sallam si katika wanadamu bali ni sehemu katika nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala na mmoja sema hivi ni sehemu katika nuru ya Allah Sheikh Abdullah ibn Humaid rahimahullahu ta'ala ambaye alikuwa ni katika hayat kibar ulama wa mamlaka katika sharhi yake ya kitabu tauhid kama sikukosea kama kuna kitabu kimoja mmesoma chake aeleza tukio ambalo yeye limempata ameletewa bwana mmoja ambaye ana itikadi hii asema kuwa Mtume Muhammad sallam ni nuru, sehemu katika nuru ya Allah akamwambia basi yaonyesha wewe Mola wako amepooza sehemu katika katika sehemu ya yani ya Mola wako unayomuitakidi kwa nini yule bwana akaruka akamwambia naam kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala asema innaka mayitun wa innahum mayitun kwa akathibitisha kuwa mtume sallam fanini amekufa sio atakufa na ashakufa kwa ikiwa sehemu katika nuru ya Allah imekufa itakuwa nini mpoza yule bwana akanyamaza akawa hana jawabu la kujibu hii ghuluu hii huku kupita mipaka katika baadhi ya hizi itikadi chafu chafu ambazo hazina dalili la katika Qur'an wala sunna yaweza kuwapeleka watu katika kufuru waliyadhu billah mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama mitume wote wengine waliopita huko nyuma wote walikuwa wakiwaambia jamaa zao in nahnu illa basharun mithlukum walakin Allah yamunnu ala man yashau min ibadi hatukuwa sisi isipokuwa ni binadamu kama nyinyi lakini Allah humneemesha na umpa fadhila anayemtaka akampa utume tofauti na hili utaona wafanye istizaa eti tofauti yao wasema na mitume ni kwa wale wapokea wahi eh ndio hiyo tofauti inma ana basharun mithlukum يوحى إلي هي اللي تفوت وهي أبوك يا واحد توكو الله سبحانه وتعالى نا أنا درجة كويني متومي والله زيدي هابو لا سي نورو كاتكا نورو يا الله سبحانه وتعالى لا نبنا دام ومزالي وكو بابا نمام نا الله سبحانه وتعالى إلي أمري زنغمز مرنين كاتكا كتابو شاكي لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم أو منهم laqad ja'akum rasulun min anfusikum katika nyinyi mwamjua nasaba yake na kila kitu hikma kubwa ya Allah subhanahu wa ta'ala kumtumiliza ni kuwa mtamwelewa akiwa ni katika nyinyi ila kama angelikuwa ni katika malaika ngekorogeka ngechanganyikiwa na hii ni katika rehma kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala juu ya waja wake biidhnillah ta'ala ikiwa kuna kile cha kutangulizwa bado tutakuja kukizungumzia inshallah ta'ala katika kikao kitakachopita mpaka tumalize haya ambayo ni muhimu kuyazungumzia kisha ndiyo tuanze kuzungumzia mtume mmoja baada ya mwingine kama alivyomweleza Allah subhanahu wa ta'ala na mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadith sahiha والله تعالى أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت astaghfiruka wa atubu ilaik barakallahu fiik